Veniți la mine toți cei osteniți, cei osteniți și greu împovărați, eu vă alin în orice suferință și vă ajuta marul să-l purtați. Venim cu drag, răspundem la chemare, suntem aici, Iisus, în fața ta. Cu harul tău să ne îndulcești povara, cea de se apare că e mult prea grea.